քան 2600 կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են իրադրությանը առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում միջադեպերի քննության հիմնական խնդիրը այն է, որ չկան հստակ մեխանիզմներ, որոնք կպարզեն, թե որոնք են էսկալացիայի սկզբնապատճառները։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Մաթիաս Քիսլերը անդրադառնալով այն դիտարկմանը, թե ինչու միջազգային հանրությունը չի դատապարտում ադրբեջանական ագրեսիան։ Դեսպանը նշել է, որ շատ կարևոր է մեղմել լարվածությունը։ Շատ կարևոր է, որ կողմերը վերադառնան այն նախկին վիճակին, որտեղից կարելի է սկսել բանակցությունները։ Մենք ողջունում եւ բարձր են գնահատում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Հիմնական խնդիրը այն է, որ չկան մեխանիզմներ, որոնք կպարզեն, թե որոնք են սահմանին եւ շփման գծում իրավիճակի լարման սկզբնապաճառները։ Գործնականում պետք է աշխատել հենց այս ուղությամբ, նշել է դեսպանը։ Մաթիաս Կիսլերի կարծիքով նախագահների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով հանդիպումները շատ կարեւոր են այդ լարվածության թուլացման գործում։ Գերմանիան անմիջապես ներգրավված չէ նման հանդիպումներ կազմակերպելու գործընթացի մեջ, սակայն մենք կարծում ենք, որ այդ հանդիպումները շատ կարեւոր են լարվածությունը թուլացնելու համար, ասել է դիվանագետը։ Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև պատերազմ սկսվի։ Այս մասին ասել է հայկական հարցի վերաբերյալ բազմաթիվ փաստավավերագրական գրքերի հեղինակ թուրք գրող Քեմալ Յալչյանը, նշելով, որ կգա մի օր, երբ արդարությունը կվերականգնվի եւ տարածաշրջանում խաղաղություն կլինի։ Իբրև մտավորական ցանկանում են, որ ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև խաղաղություն լինի։ Թուրքիան հա բզբզում է եւ պատերազմ հրահրում, զենք վաճառում Ադրբեջանին, որով իրենք եւ հայերին եւ թուրքերին են սպանում։ Դատապարտում են Թուրքիայի իշխանությունների նման գործելավոճը, չի կարելի տարածաշրջանում պատերազմ հրահրել, ասել է Քեմալ Յալչյանը։ Թուրգրողը նշել է, որ ինքը տեղյակ է, որ Հայաստան գալուց հետո հնարավոր է Ադրբեջան գնալու հետ խնդիրներ առաջանան, սակայն Ադրբեջանը մարդկանց դեմ նման արգելանքներ դնելով ոչնչի չի հասնի։ Անգլիացի ֆոտոլրագրողը ընդգրկվել է Ադրբեջանի սեփցուցակում, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Տեղի ունեցավ անգլիացի ֆոտոլրագրող Ռասել Փոլարդի եւ Արցախի երիտասարդության զարգացման կենտրոնի նախագահ Սուսաննա Պետրոսյանի համատեղ ֆոտոնախագծի պաշտոնական ներկայացումը, որը կրում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երեխաները ծնված խաղաղության 20 տարիների ընթացքում, բայց ապրելով պատերազմի վտանգի տակ խորագիրը։ Ներկային մարդու իրավունքների պաշտպանի Արցախի գրասենյակի ներկայացուցիչներ, հասարակական երիտասարդական կազմակերպությունների անդամներ, լրագրողներ։ Միջոցառմանը ցուցադրված լուսանկարներում ներկայացված էր 1994-ից 2000 2014 թվականի սերունդը։ Ռասել Փոլարդի առաջին այցն Արցախ 2015-ին էր, որից հետո, ինչպես ինքն է ասում, սիրահարվել էր Արցախին ու նրա ժողովրդին, ինչն էլ առիթ եղավ նրա գործնեության սկսմանը. I wish I could actually say that it was a choice I made. It wasn't particularly a choice. Այնպես չէ, որ ես ընտրության արչև էի եւ բացել էի քարտեզը որոշելու համար, թե որ երկիրը պետք է պաշտպանեմ իմ գործերում։ Պարզապես հնարավորություն եղավ եւ ես որպես տուրիստ եղա Հայաստանում, նկարեցի, հավանեցի այդ երկիրը, այնուհետեւ եկա Արցախ, դարձյալ որպես տուրիստ եւ շատ հմայված էի այս ժողովրդով, նրա հյուրասիրությամբ եւ մարդասիրությամբ։ Ծանոթացա Սուսաննա Պետրոսյանի հետ եւ միասին սկսեցինք այս նախագիծը, քանի որ ես ինքս այսքանը չէի կարող անել մենակ։ Սա մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, որը շարունակ շարունակական կլինի։ Because the issues attracted me or what I saw attracted me, I guess that's what it is. Քանի որ թեման խաղաղության մեջ ծնված, բայց փաստացի պատերազմի վտանգի մեջ ապրող սերունդն է, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Սուրեն Գարակյանը մանրամասնում է այն մասին, թե ինչպիսի խախտումներ են լինում ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ կոնտեքստում։ Զուտ այն հոգեբանական ճնշումը, որը ապրում ենք մենք բոլորս, այն վախը, որ ցանկացած ժամանակ կարող է նույն բանը կրկնվել այն որ մենք տեսել ենք արդեն ու հիմա հասկանում ենք որ թե ինչ ապրումներ են ունեցել մեր ծնողները զուտ իրենց երեխաների համար եւ մենք զգում ենք արդեն մեր ասպես ասած կաշվի վրա թե ինչ են զգում մեր ծնողները եւ շատ հարցերի պատասխաններ արդեն գտնում ենք հիմա սովորական մի համեմատություն անենք, օրինակ Շվեյցարիայում մի երեխա ինտերնետ բացի համակարգիչ կամ հեռուստատեսության լսի, որ ինչ որ մի ուրիշ երկիր գալու է Շվեյցարիան գրավի, ոնց կհասկանանա։ Իհարկե ոչ մի դեպք չի հասկանա, նույնն էլ մեր մոտ։ Դրա համար մենք փոքր սերունդ մեծացնողներս ավելի մեծ պատասխանատվություն ունենք մեր վրա, որ կարողանանք այդ ամեն ինչը հաղթահարել, բացատրել մեր երեխաներին։ Վերջին 5 տարիներին անգլիացի լուսանկարիչն այցելել է Արցախ 12 անգամ։ Այս ֆոտոնախագիծն ըստ Ռասելի եւս մեկ անգամ ապացուցում է եվրոպական աշխարհին, որ Արցախն արժանի է միջազգային ճանաչման։ Նշենք, որ վերջերս անգլիացի ֆոտոլրագրողը եւս ընդգրկվել է Ադրբեջանի սև ցուցակում, որի համար ոչ մի կերպ չի անհանգստանում։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը տեղի է ունեցել ԼՂՀ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կառավարող պետական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի եւ ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովը երկար տարիներ համագործակցության մեջ են։ Երկու հանձնաժողովների կողմից համատեղ աշխատանքային ծրագրեր են մշակվել եւ կյանքի կոչվել, ինչն էլ դրական է անդրադառնում երկու հանձնաժողովների աշխատանքային գործունեությանը։ Օրակարգի առաջին հարցով ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի եւ ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի 2016 թվականի համատեղ աշխատանքային ծրագիրը։ 2016 թվականի համատեղ աշխատանքային ծրագրով նախատեսվում է ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի որոշումներով հաստատված կարգերի դրույթների փոփոխությունների եւ լրացումների մասին որոշումների նախագծերի մշակում եւ այդ որոշումների նախագծերի փորձականության իրականացում երկու հանձնաժողովների որոշումների փոխանակում եւ հանձնաժողովների նախագահների անդամների եւ աշխատակազմերի փոխադարձ այցելություններ Ծրագրով նախատեսվում է նաև ԼՂ հանձնաժողովի աշխատակազմի մասնագետների ընդգրկում Հայաստանյան պատվիրակության կազմում արտասահմանյան գործողումների դեպքում, այդ թվում նաև ԼՂ հանձնաժողովի աշխատակազմի աշխատակիցների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմակերպվող վերապատրաստման դասընթացների եւ սեմինար պարապմունքներին։ Ինչպես անցյալ տարիներին գալիք 2016-ի համատեղ աշխատանքային ծրագրով մեզ կիրականացվի փորձի փոխանակում կարգավորվող ոլորտների մասնագետների համար։ Հանձնաժողովների նախագահների աշխատանքային այցելությունների ընթացքում ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների հետ կկազմակերպվի մամուլարշուլիսներ տվյալ ոլորտում արկա խնդիրների մասին հանրությանը տեղեկացնելու նպատակով։ Երկու հանձնաժողովների միջև ստորագրվեց համատեղ աշխատանքային ծրագիր։ Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանն ու ԼՂ հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Մնացականյանը շնորհակալություն հայտնեցին համատեղ արդյունավետ աշխատանքների համար։ Մենք նախին կարելի համատեղ աշխատանքներ, համատեղ աշխատանքներ եկել նախատեսում 16 թվականին շարունակել մեր համակարգերը հաստատվարության ողջունան բոլորին կարգավորման մեր շուկուկերին կանացային քնորոշ մեր հավաքվածությունը բավական ակնոդեր եւ շարունակել այն կանոններ աշխատել նոր գաղափարներ կան ու կերկան որոնք պետք է իրագործեն Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Գարեկին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր падգամն է հղել Երևանում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի եւ Երևանի Պետական համալսարանի համատեղ նախաձեռնությամբ մեկնարկած հայոց ցեղասպանություն 100 ճանաչումից հատուցում միջազգային գիտաժողովի կազմակերպիչներին եւ մասնակիցներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի падգամում մասնավորապես ասվում է. Պատմական իր հայրենիքի մեծագույն մասը կորցրած մեծ դժվարությունների գնով իր կյանքը վերակառուցած մեր ժողովուրդը ցեղասպանության դաժան հետևանքները զգում է առայսօր։ Որպես ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդ մեր պայքարը, մեր ջանքերը նպատակա ուղղված են ցեղասպանությունների ու բռնությունների դատապարտմանը, որ เป զի աշխարհում երբեք չվտանգվի ժողովուրդների ազատ եւ խաղաղ ապրելու աստվածաշնոր իրավունքը։ Ցավալի է, որ մարդկության դեմ իրագործվող այս օրինակ հանցագործությունները տակավին տեղ ունեն մեր կյանքում։ Եվրոպական դատարանը հրապարակել է Փերինչեքը ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով վճիռը։ Այդ գործում Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրավված էր որպես երրորդ կողմ։ Վճռում եվրոպական դատարանը նշել է, որ ճունի որևէ իրավասություն անելու իրավական հայտարարություններ այս հարցի վերաբերյալ անկախ նրանից, թե որ տեսանկյունից է դա արվում։ Դատարանը վճռում նաև արձանագրել է, որ հայերը ունեն իրենց եւ իրենց նախնիների արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի իրավունք, այդ թվում այն շրջանակներում, որը առնչվում է ցեղասպանության հետևանքով վնաս կրած հայկական համայնքի ինքնությանը։ Դատարանը նաև դրանով արձանագրել է, որ հայերի այդ համոզմունքները եւ դրա հետ կապված նրանց արժանապատվությունը յենթակա են պաշտպանության կոնվենցիոն չափանիշների շրջանակներում։ Օսմանյան կայսրությունում իրագործված հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն հայերի, այլև ամբողջ աշխարհի խնդիրն է, քանի որ ցեղասպանությունը ցույց է տալիս, թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում եւ ինչպես են որոշ մարդիկ վերաբերվում մյուսներին։ Նման կարծիք է հայտնել ռուսաստանցի պատմաբան քաղաքագետ Վլադիմիր Զախարովը։ Նրա խոսքով 1915 թվականի ցեղասպանությունը ուղղված էր ոչ միայն հայերի, այլև բոլոր քրիստոնյաների դեմ, քանի որ քրիստոնեական հավատքը ատելի էր նրանց համար։ Պատմաբանի կարծիքով այսօր նույնպես բազմաթիվ իրադարձությունների հիմքում հավատքն է։ Աշխատանքային այցով Ղազախստանի Հանրապետությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Խորհրդի ներ ապա օնլայնված գազմով ֆինիստերում նախագահները քննարկել եւ ընդունել են համագործակցության շրջանակում ինտեգրացիոն փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ ստորագրել շուրջ 2 տասնյակ փաստաթղթեր։ Նիստում հատուկ ուշադրություն է դարձվել անվտանգության ապահովման խնդիրներին եւ կարեւորվել այդ ոլորտում փոխգործակցությունը։ ԱՊՀ երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը Աստանայում կայացած նիստում հավանություն է տվել մինչև 2020 թվականը ռազմական համագործակցության հայեցակարգի նախագծին, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարի եւ փոփոխվող աշխարհում ՄԱԿ-ի դերի վերաբերյալ համագործակցության ղեկավարների հայտարարությունների նախագծերին։ Փաստաթղթում նշվում է, որ աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալացման գործընթացները, նոր մարտահրավերներն ու սպառնալիքները նախևառաջ կրոնական ծայրահեղականությունը, ահաբեկչությունը, անդերազգային եւ կազմակերպված հանցավորությունը պահանջում են ՄԱԿ-ի ադապտացումը նոր իրողություններին։ Այսօր հայ մամուլի օրն է ավելի քան 200 տարվա պատմություն ունի։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, ուր մասնավորապես ասվում է. Լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, շնորհավորում եմ ձեզ հայ մամուլի օրվա արդիվ։ Դուք հայ մամուլի պատմության այն շարունակողներն եք, ովքեր այսօր իրենք էլ գրում են այդ պատմությունը իրենց ամենօրյա ու ամենժամ ամենժամյա գործունեությամբ, խոսքով ու բառով, լուսանկարով ու կադրով լուսաբանելով երկրի ու մարդու կյանքը, հոգսն ու ուրախությունը, արձանագրելով խնդիրը, լուծում պահանջելով եւ առաջարկելով Ձեր աշխատանքը չոր արձանագրություն չէ, որը սոսկ փաստագրում ու ամփոփում է երևույթն ու իրադարձությունը, հատկապես որ ժամանակակից աշխարհում ամեն ինչ հաճախ փոփոխվում է դանդաղաշարժություն եւ առավել եւս տեղապտույտ չհանդուրժող արագությամբ։ Դուք թե հասարակության, թե պետության ամենատես աչքն եք, որի օբյեկտիվը երբեք իրավունք չունի շեղվել անաչառության ու ճշմարտախոսության ուղուց, որը չի կարող անտարբեր ու անզգացմունք լինել այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է շրջապատում, պետական ու հասարակական քաղաքական կյանքում։ Ամեն տարի այս օրը աշխարի շատ երկրներում նշվում է շեֆի օրը, կամ ինչպես շատերը սիրում են կոչել, բոսի ազգային օրը։ Սա բոլոր մակարդակի կոլեկտիվների ղեկավարների մասնագիտական տոնն է։ Տոնի իմաստը այն է, որ աշխատակիցները շնորհավորում են ղեկավարին ու շնորհակալություն հայտնում, որ տարվա ընթացքում բարի եւ ազնիվ է եղել։ Այսօր այն նշվում է Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Եվրոպայում, Ավստրալիայում եւ Հարավային Աֆրիկայում։ Թողարկման վերջին եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան տաքություն։ թվական ծրագիրն ավարտվեց։